Chunka kimsayoh kah capítulo. Uchamantaja wanakunamanta. Chay UKUNAPIM wakin runakuna, Jesús manguyarjako. Galilea laumanta animal animalkunata wañuchichkarjaku, Diospaj ofrecinankupak. mi PILATOPA kamachisjan runakuna, paikunata WANURACHERJA Nispa. Chayme Jesús nyatagnerja. Creen que Chikchu Galilea Laupi, Wakin Runakuna Mantapas, Astawan Huchasapa Kashankuraiko, Chayna Wanyuchisha Kashankuta? Nikichikmi. Manam Chaynachu. Huchaykichik manta manawanakuspaja, hamkunapas chaynam wañunkichik. yachta chapi turim tuñiykuspan, chunka Creen que que Jerusalén Jerusalempi Kunamantapas paikunaga aswan Huchasapakas kasqankuta nikichikmi, manam chaynachu. Huchaykichikmanta mana wanakuspaqa, qamkunapas chaynam wañunkichik. Mana roroyo igo sachamanta. Jesús rikchanachispan nerja. Hukrunapa ubas wirtampim igo sacha karja. Rurunta mana karjachu. Chaymi huerta kuidaqta nerja. Kim kay rurung rurun maskasqay, manam kanchu, kuchuruyña amaña kichkichakunampa, nispa. mi chay kuidaqñataq nerja, Señor, kay watatawan ya dejaykuy, asperus paimi, wanuta hinarusaq, icharaqpas rurungman. mana kuchurachin kuchurachinkiñachiki. Unquq guarmita. Samana sano Jesus manta. Samana punchaupi huñunakunanku kuasipi Jesús Chichkarja. Chaipim cachkarja, chunka posagnio guataña unjojuarmi. por demonio derecho derechu por mana aterhachu. Paita Jesús, mi Mamay, sanuñam kanki, nispa makinta manchuray churaykuptillanmi, dirichakuruspan Diosta alabarja. Puñunakunanku wasipi, mi samana punchaupi Jesús anayarachiptin, runakunata nerja. Sukta punchawmi punchau punchau Chay kunapi, hamoptikichikia sanuyachisunkichik. Ichaga amaya samana pichu Nispa. Enaptingmi señor nyatag contestarja. Iskay uyarunakuna. Hamkunapa samana punchau pin buis nikichikta, ota gasno ikichikta pas kaspa yakuman pusankichi. Abraham pa mira ining armitam, chunka pusagnio guataña satanas nia karichirja. Chaichu samana punchau nia kachkaptimpas manusane ay kachiman. Chainata nipti ng milyu inimigong kunapin gaiperi tagme tukuy hankunata hawaspanku ancha yataña Mostaza mojuan muhuwan manta. Jesús minerja, pa Dios munaychakusqanja, imawantaq tupanachiman, ...dios munaychakusqanja mostaza hukronapa tarpusqan mostasa kama Muntiarunankama wiñaruptinmi, Kalman kunape rikchanachis hangmanta. manta. MI huk rikchanachi tawan nerja. Dios tupanachiman Dios munaychakusqantaqa, rikchakunqa rikchakunja hukwarmi kimsa tupu ARINATA chapuruptin honchumanmi. Kichke punkumanta. man Jesús rispanmi Jinaspa hinaspa llaqtachakunapi yachachirqa. Chaymi HUKAHNEN TAPURJA Señor, asliachum salva con jaco, nispa. Chaymi Painata nerja. Achkagmi yaikuita munanjako, asuanja manam jacucho Chaynaja kichki punkun yaikuita ya Punkuta Awamanta wichjaruptinmi, awamanta takaspa, Señor kichik. Chaimi Chaymi Nemoson kichik. Manam mailaumanta kachakan kichipas nispa. Hinaptinmi mi kichi. Señor, hanwanmi mikurjanikupas, upyarjanikupas, mi yachachirjankipas, nispa. Hinaptinmi payñataq nimusunkichik. Manam Mailaumanta Maylawmanta kaqchaka kunkichikpas. Hayayimanta asuichik, mana Nispa. Hawaman Abrahamta Isacta, Jacobta, Inaspa pa Diospa chakushampi hawarispa wajankichik. Mana ima atispam, kiruykichiktapas kirichichinkichik. Diospa munaychakusqanpi tiyaspa mikunankupaqmi, hamunjako tukuy hinastinmanta. Qhipakaqkunan puntanjako, Jerusalempi Jesús Pareció apas chay orallapim Jesús mona kunerjako. Herodesmi pasaku munapayasuchkanki, kaimanta, nispa. Chayme Jesús ñatag nerja. rispaikichik chay con nimuychik. Kay punchawkunapiraqmi demoniokunata harujuspay, unquqkunata kai Kay kay la roranaita tocosa. Kay pone mai merinaita dios manta MANTA manam mana Manta mancho Jerusalén, Jerusalén, Dios manta hamqa kunatam willakuqkunatam Hangman Hanman haruna kunatam rumio ancham japanki. Rapran ukupi chiwchichankunata wallpa huñuykuq hinam, achka kutita munarqani, runaykikuna Icha mana Charaykum wasikichik Ni Nikichikma. Manaña merikuan kichiknyacho... alabas haya cachon señor pasutimpi hamuja, kichikama.